D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Mikro de Jean Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, wëllkomm bei eiser 263. Bahá'í Emissioun hei um Radio Ara. Dir sidd invitéiert op en aussergewéinleche klassesche Concert den nächste Mëttwoch den Owend um 8 Auer an der Villa Louvenie. A mir hunn zwee gratis Tickete fir dëse Concert fir Iech. Organiséiert ass de Concert vun der ONG Unity Foundation ënnert dem Patronage vum Minister vun der Cooperatioun an der Action humanitaire. Den Entrée ass 20 Euro an 10 Euro fir Studenten. De ganzen Erléis ass fir Projeten an Indonesien iwwer d'Unity Foundation. Et spillen op der Gei d'Marta Kadem-Missak an um Piano de Stefan Stroznik. Déi zwee jonk Museker hunn eng international Karriär opzeweisen. Si si fir d'éischte Kéier zu Lëtzebuerg. Dir kënnt är Plaze reservéieren um 26 97 61 17. Eng eemoleg Geleegenheet, déi dir net verpasse sollt. Nächste Mëttwoch den Owend an der Villa Louvigny um 8 Auer. Fir är Koppel gratis Ticketen, rufft mir elo un um 091 33 4, zwee, zéng. D'Thema vun haut ass d'Lassléisung, detachéiert sinn. Et ass eng Dugend, fir déi mir eng ganz Rei Gebieder hunn, an d'Thema Lassléisung, niewent dem Gebiet an der Meditatioun, gehéiert zum Curriculum vun eise Kannerklassen. An der Bhagavad Gita, dat hellegt Buch am Hinduismus, liese mir zum Beispill, Bei allem wat s du méchs, denk un dat Hellegt, sief lassgeléist a kuck op den Erfolleg an d'Nidderlag mam gläichen A. Spiritualitéit implizéiert Geloossenheet a Gläichgewiicht. Wat heescht et lassgeléist ze sinn? Am Family Virtues Guide, engem Buch fir d'ganz Famill, liese mir, Lassléisung heescht sech senge Gefiller a heescht sech senge Gefiller erliewen, ouni d'Gefiller z'erlaben, dass si eis kontrolléieren. Et bedeit, dass mir entscheeden, wéi mir an enger Situatioun Reagéieren, anstatt dass mir einfach reagéieren. Gefiller wéi Trauer, Freed, Enttäuschung, Frustratioun, Roserei sinn normal, jiddereen huet se. Lassléisung ass eng Manéier, säin Denken a seng Gefiller zesummen ze benotzen, fir dass d'Gefiller net mat eis fortlafen. Lassgeléist sinn heescht net wëllen anescht ze fillen, wéi ee wierklech fillt. Gefiller si wonnerbar, wa si eis gehéieren, wa mir se benotzen, fir dat ze maachen, wat mer wierklech gewielt hunn. Lassgeléist sinn bedeit, dat ze fillen, wat ee fillt, mee net mussen op dat Gefill hin ze handelen. ausser et ze wëllen. Et ass esou, wéi wann een niewent sech selwer steet a kuckt, wat ee fillt an et och fillt. Firwat solle mir Lassléisung üben? Well et wichteg ass fir e geeschtegt Wiesen. Et erlaabt eis ze wielen, wéi mer handele sollen, egal wéi mer och fillen. Et erlaabt eis, et erlaabt eis léif ze sinn mat de Leit déi mir net gär hunn oder eppes Schwéieres ze maachen, well et richteg ass dat ze man. Lassléisung hëlleft eis z'entscheeden wat mir mat staarke Gefiller wéi Roserei maache sollen. Ech kann engem soen wéi rosen ech sinn a firwat, Anstatt d'Dier hannert mer zouzeklaken a voller Rei a voller Roserei fortzelafen. Lassléisung ka mir och Selbstraue ginn. Et ass esou, wéi wann ech a menge Gedanke roueg a friddlech am Bësch spadséieren a kucken, wat geschitt, ouni d'Nerven ze verléieren. Ouni Lassléisung weess ech ni, wat ech maache wäert. Et hänkt dervun of, wéi ech mech spieren. Wann ech Lassléisung vill üben, gëtt et méi einfach et ze maachen, och wann ech meng ganz staark Gefiller fir eppes oder een hunn. D'Gebiet an d'Meditatioun kënne vill hëllefen, Lassléisung ze léieren. Ouni Lassléisung géif ech vun all deene Saachen ewech bleiwen, déi ech net gär hunn oder déi schwéier sinn, och wann et wichteg ass, dass ech se maachen. Mat Lassléisung kann ech entscheeden, eppes mat Moderatioun ze maachen, anstatt ze vill z'iessen oder ze vill Tëlee ze kucken an domat aner Saachen ze vernoléissegen, Saachen, déi musse gemaach ginn. Wéi üben ech Lassléisung? Ëmmer dann, wann ech e Gefill hunn fir eppes oder fir een. Fir d'éischt heescht et Gefill erkennen. Well wéi kann ech lassgeléist sinn, wann ech net weess, vu wat ech lassgeléist soll sinn? Bleif stoen a kuck op deng Gefiller a Gedanken. Stell dir zwou Froen, Wat fillen ech iwwer dat do? Wat wëll ech maachen? Dann iwwerlee wat s de maache wëlls a fro dech, Ass dat gutt fir mech? Hëlleft et vläicht engem aneren? Ass et richteg? Ass et dat Bescht wat ech maache kann? Wann d'Äntwert do op eng vun de Froen Nee ass, dann decidéier eppes anescht amplaz ze maachen. Dräi Saachen also, kucken, wielen an handelen. Konkret kann ee sech Lassléisung Virstellung virstellen, bei Situatiounen an der Famill, d'Mamm freet d'Kanner am Haus ze hëllefen, awer si wëlle léiwer dobausse spillen. Oder ech wëll onbedéngt e Spill gewannen, awer ech verléieren. Oder et ass een invitéiert an et huet een d'Gefill, dass keen engem nolauschtert. Oder et ass ee bestuet an op eemol léiert een eng aner Persoun kennen an et ass ee fuerchtbar vun hir ugezunn. Lassléisung kann also ganz konkret am Alldag hëllefen, sech bewosst ze sinn, wat mat engem passéiert. Et kann een op d'mannst eng Kéier déif anootmen, éier ee sech an eppes erastierzt, wat ee vläicht am Moment als richteg empfënnt. D'Konscht, d'Wäisheet läit doranner, e Gläichgewiicht ze fannen tëschent dräi Saachen an eisem Liewen, dat wat ee fillt, dat wat een denkt an dat wat ee mécht. Ofschléissend fanne mir an der Bahá'í Encyclopédie, dass Lassléisung net nëmmen am Hibléck op materiell Saachen nëtzlech ass, mee et betrëfft och de Wonsch an den Himmel, an de Paradis ze kommen, de Stolz op säin eegent Wëssen an dat wat een erreecht huet. Iech Radio Ara Nolauschterer en erhuelsame Weekend, äre Jean-Marie.